بسم الله الرحمن الرحيم فصل أحكام الاطعمه فصل بعدي از كتاب السيد الذبائح ذبائح اطعمه هست خراكيها البته منظور مولف اینجا از خوراکی ها در بحث حیواناته و کل حیوان استطابته العرب فهو حلال الا ما ورد الشرع بتحریمه هر حیوانی که عرب او را پاک بشمارد او را طیب حساب کند فهو حلال پس اون حلال است مگر آن حیوانی که شرع وارد شده باشد به تحریم آن به حرام کردن آن مگر جایی مگر اون حیوانی که شرع بگوید حرام است مثل مثلا خر قاطر وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته و هر حیوانی که عرب او را خبیث حساب کند طیب و پاک حسابش نکند پس آن حرام است مگر آنچه که شرع بگوید مباح است این قاعده کلیه چون در قرآن اومده یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث پاکی ها را بر آنان حلال میکند و خبیس ها نجاسات ناپاکی ها را بر آنان حرام میکند و هر آنچه که دستور به کشتن اون آمده است هم حرام هست مثل عقرب و مار و این چیزها خب و یحرم من السباع ما له ناب قوی یعدو بهی و حرام است از درندگان آنچه که نیش قوی دارد دندانهای تیز قوی دارد که با اونها حمله می کند ويحرم من الطيور ما له مخلب قوی یجرح به و در میان پرندگان هم میگه و حرام است از پرندگان آنچه که چنگال قوی دارد که با اون چنگال زخمی میکند خون رو جاری میکند خون حیوانات دیگر را سعقاب ويحل للمضطر المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه و حلال می برای شخص مضطر برای کسی که در مجبور هست مضطر یعنی در اجبار قرار گرفته ناچار هست میخواهد از گشنگی بمیرد پس و یحل للمضطر فی المخمصه و حلال است برای کسی که ناچار هست در مخمسه افتاده گشنگی دیگه شکمش رو باریک کرده ان یأکل من المیتة المحرمتی ما یسد به رمقه که بخورد از مردار حرام شده به اندازه ای که روحش باقی بماند از مرگ در امان باشد بله پس برای کسی که به شدت گشنه است حلال است که از مردار بخورد از خوک بخورد از حرام های دیگر بخورد ولنا میتتانی حلالانی میفرماید برای ما منظور مسلمانان دو تا مردار حلالند و برای ما دو تا مرده حلال وجود دارد سمک و الجرادو ماهی و ملخ اینا دیگه نیازی به ذبح ندارند و دمانی حلالانی و تا خون برای ما حلال است الکبد و الطحال کبد جگر و تحال بله فصل فصل بعدی در رابطه الاضحیه هست قربانی والاضحیه سنت مؤکده میفرماید قربانی سنتی مؤکده است و یجزو فیها در قربانی کردن چه چی چیزی رواح است الجزع من الضأن جذع من الضأن بله یعنی از گوسفند طبق مذهب آنچه را که یک سالش کامل باشد الجزع من الضعن جزع یعنی یک ساله من الضعن از گوسفند و من المعزی و دو ساله از بوس و من الابلی و پنج ساله از شتر و من البقری و دو ساله از گاف منظور گفتیم یک ساله دو ساله پنج ساله و دو ساله یعنی اینا دو سالش رد شده باشه پنج سالش رد شده باشه یعنی تکمیل شده باشه ببینید الجزع من الضعن یک ساله از میش یعنی یک سال رد کرده باشه الثنی من المعز دو سال و رد کرده باشه بس الثنی من الابل پنج سال و رد کرده باشه و من البقر دو سال و رد کرده باشه موقع گفتیم پنج ساله و تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد و رواست در شطور یا شطور رواست برای هفت نفر هفت نفر میتونن یه شطور رو قربانی کنند و البقره تو سبت و روا هست گاو از هفت نفر هفت نفر میتونن با هم شریک باشن یک گاو قربانی کنند و شاتو ان واحد اما گوسفند از یک نفر و اربم لا تجزئو فی الضحایا چهار گروه از حیوانات هستند که روانی نیستند در قربانی ها یک العوراء البین عواروها حیوانی که یک چشمش کور هست البین عواروها و اون کوریش هم دیگه واضح هست عوراء حیوان تا چشمو میگند اگه هر دو چشمش کور باشه بهش میگن عمیاء خب موقعی تا چشم روانی است دیگه به طریق اولا اونی که دو چشمش کور باشه روانی است دو والارجاء البین عراجوها دومین حیوانی که کشتنش روانی است لنگی هست که لنگیش معلوم هست به گونه ای که گوسفندان دیگه از او سبقت میگیرن در چراگاه و او عقب میومنه نمیتونه با گوسفندان خودشو برسونه سه المریضت البین مرضها حیوانی که مریض هست و مریضیش خیلی آشکاره به گونه ای که به سبب اون مریضی دیگه لاغر شده گوشتش خراب شده چهار والاجفاء التي ذهب مخها من الهزال اون لاغری که مغزش رفته از لاغری یعنی در استخوانش مغز وجود ندارد از شدت لاغری گوشتی هم بر اون نیست و یجزئ المکسور القرنی جائز است اونی که بیزه اشکنده شده خواهی اشکنده شده و المکسور القرن و, استخ... و شاخ شکسته ولا تجزء المقطوعه الاذن و اما روانی است اون که گوشش بریده شده و دمش خب معلف با این جملهش اشاره به این میکنه که ضابطه در این مورد این است که سالم باشه از هر عیبی که گوشتش رو نقص میکنه چون در مورد شاخ که گوش نیست گفت موردی نیست اما در مورد دم و گوش که گوشت هستند گفت اگر قط باشن روا نیست بله و وقت الذبح من وقت صلات الیدی الى غروب الشمس من آخر ایام التشريق میگه و وقت زبه چه موقع هست از وقت نماز اید نگفته از خود نماز اید از وقت نماز اید بله چون مذهب اینو میگه یعنی بعد از طلوع خورشید به اندازه زمان رد شده بود به اندازه خواندن دو رکت و دو خطبه سبک حالا چه نمازو اونجا به تأخیر شاد میاندازن میگه خلاص رواس کشتنش اما خیلی از های دیگر بر این باورند که بعد از سلات اید خب مذهب چنین میگوید و وقت پس وقت زبه از وقت نماز عید تا غروب خورشید از آخرین روز ایام تشریق روز اول که یوم النحر باشد و سه روز ایام تشریق بر این اساس کشتنش چهار روز میشه روز قربانی و سه روز ایام تشریق که با هم میشن چهار روز یعنی در چهار روز فرصت کشتن این قربانی رو داره ويستحب عند الذبح خمسة اشیا هنگام الزبح کردن پنج چيز مستحب بس يك التسمية بسم الله گفتن دو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم درود بر پیامبر صلى الله عليه وسلم سلم سه استقبال القبله روب قبل قبله چهار والتكبير الله أكبر قفتان الدعاء بالقبول دعا كردن براي قبول إن عمل صالح قربانی بله اینا پنج چیز هستن که هنگام ذبح کردن مستحبند ولا يأكل المضحی شيئا من الأضحية المنظوره میگه شخص قربانی کننده از قربانی نظری چیزی نمیخوره اگر قربانیش نظری بود نظر کرده بود ازش چیزی نمیخوره اما و یأکل من الاضحیه المتطوع بها اما از قربانی که تطوعا اونو میکشد نظری نکرده روی تطوع و داوطلبگی و میل اونو میکشد اینجا میتونه میخوره ازش هرچه مستحبه که اینو به فقرا بدهد ولی میخوره ولا یبیع من الاضحیتی و حق ندارد از قربانی چیزی را بفروشد چه نظری باشد چه تطوع باشد چه غیر نظر باشد و یطعم الفقراء والمساکین و از قربانیش میخوراند فقرا و مسکین ها را افضل همین است که همش رو جز چند لقمه جهت تبرک به فقرا و مساکین بدهد طبق مذهب بله فصل العقیقه عقیقه والعقیقه مستحبه عقیقه هم مستحب است و هی عقیقه چه هست؟ این عبارت است از الذبیحة عن المولود یوم سابعه عقیقه اون گوسفند ذبح شده است که برای نوزاد ذبحش میکنن روز هفتمش اینو میگن عقیقه روز هفتمش گوسفندی رو ذبح میکنند اینو میگن عقیقه روز هفتم خب احکامات این احکاماتش چی هست ويذبح عن الغلام شاتان توضیح میده میگه اگر اون مولود غلام بود پسر بود دو تا گوسفند روز هفتمش ذبح میکنه و عن الجاریه شاتون و ذبح میکند اگر مولود دختر بود یک گوسفند و یطعم الفقراء المساکین و فقراء و مساکین رو از این گوسفندها میخوراند بله پس عقیقه مستحب است اون زبیحه است که برای نوزاد روز هفتمش ذبح میشه اگر نوزاد پسر بود دو تا ذبح میشه و اگر دختر یکی البته اینجا این کتاب ما پاورقی زده احکامات دیگی در رابطه با مولود و گفته ولی چون اینجا بحث بحث اطعمه و سید و قربانی بوده مؤلف اشاره نکرده بله